apels omen, luso ometza. Hopo un lu ometza. Hopo seleis. Hos heorte estin, elabon heimin lachana, tarichon kalon, kai ixuas, opsoonia, kreas, oinon heidun, kai orneis. Kalos echo omen. Ego eimi kai su, kai alloi duo filoi hopu un eufrainomen hopu thelete collegion genestho alla thelomen aplustatos meth hemon anthropus anapsuxai meta tuton spatalesai hode adelphos mun parei theesato Εχθες γαρ eis to balaneion aedian epoiesen Anaxeis who pour Andron Methuston kai 12h